baixamos a música de, de Pancho Violins no Camiño e eh, saudamos a outro Xoán sí, nesta señor. ocasión Xoán Arco da Bella que ten compromisos para máis adiante pero agora mesmo incomodamos uns minutiños para que nos fale da, do, do seu, da súa trayectoria Xoán, moi boa tarde non, non incomodades nada eh, eu agora, hoxe non estou normalmente cando falo, sempre falo tirado por un monte, por unha corredoira tal, pero hoxe estou nun certamen de Belleta. Ajá. Aí, oh. Ah. que se presentan varias coleccións de moda. Estou nun hotel moi céntrico de Pontevedra pois. e aquí rodeado de mozos e mozas guapísimos, carai. diseñadores, carai, de mises. Isto non parece o meu mundo. <laughs> bueno, entonces, sí, señor. entonces, como a sete da tarde, aquí se vai empezar a armar follón, música eh, e demais, pois pues, salimos un pouco antes e vos conto un pouquinho porque algo estaba preparado para para o, o, o para radio vale, vale, entonces, pues veña. entonces prepareinos eh, fai dous ou tres días dixeu, hai que preparar algo vale. e nas ocurrencias dixeu, oye, hai unha cousa que seguro que todo Cataluña, que hmm. eh, e toda España, e todo o mundo coñece do Camiño de Santiago. Claro. Entón, E dixeu, é porque non poñer curiosidades destas que a xente pasa, pasan milleiros, milleiros, o ano pasado, non sei se pasa, pasaron polo camiño portugués, mm. máis de 200, 200 e moito miles de personas. Carai, entón, olí! Sí, sí, é o, o segundo camiño a Santiago, despois do francés, máis transitado. Vale, vale, vale. Entón, moitas veces, e eu o noto en falta, é que non hai é a chegada a determinados sitios que teñen unha trascendencia histórica, sí. cultural, non, non hai un cartel que diga oh, isto é por isto, por isto que aconteceu. Este dixeu, oye, o mellor hasta os ointes que apetece. claro que sí. Ar arrancamos con un sitio moi coñecido por todos. eh, está dentro do municipio de Padrón. Padrón, sabedes que é donde supostamente chega o apóstolo Santiago despois de morto, non? Sí, sí, sei que así. Eh, bueno, daquela padrón non existía, chega a Lidia Flavia, a Lidia Flavia, que era o centro importante, non? Uh -huh. eh, eh, un pouquinho máis pa diante, eu creo que 3, 4 kilómetros pa diante de, de Padrón e Lidia Flavia, encontrase un santuario que lle chaman da esclavitud. Hombre, hombre. Uh -huh. o, os galegos Bueno, Co eh, o eh, case todo o mundo, eh, claro que sí. sí. É, é obligatorio porque se vas a Santiago algo dentro do sur de Galicia, ti tes que chegar a pasar por do santuario que por onde pasa a carretera será que vai a Santiago. Entón é unha cousa, por pois, pues, pois, sí. eh, que ocorre? Que ocorre? Mira, contan que no ano, alá no ano 1500, sí, sí. unha árbore enorme cae e pasaba o cura de Cruces, eso pertenece a parroquia de Cruces. Uh -huh. E milagrosamente cae ese árbol con polas e demais, e eh, o, o crego queda entre ramas e non sufre ningún daño. Jolín. Claro, aquilo, é casi decir isto é un milagre que pasou aquí e eh, e bueno, o, este home colle eh, ali pon unha pequena figura da Virxe claro. da Virxe e aí era o camiño e había unha fonte e era donde paraban a beber uh -huh. pero que ocurre 200 anos despois resulta que un veciño non hai datos ni nada o que recente, isto é do, do ano 1732 debería estar documentado pero un paisano dos Salmés que tiña unha enfermedade aínda hoxe moi grave imagínate daquela, a gravedad, mm. querido hidrofesia. Sí, sí, sí, sí, isto que se almacena en líquido nas extremidades, e, sí. lógicamente, leva a problemas de salud uh -huh. graves. entonces este home vai, supostamente, coa familia, a verse en Santiago, daquela que había médicos xa, sí, sí, con sí. coñecementos amplios, se eh, podían eh, facer algo por él, e ademais pedillo apóstolo, sí, sí. e pide de beber nesa fonte mm. pide de beber e milagrosamente tres días despois este home aparece desaparece de todos os síntomas de todo, todo dano da enfermedade que tiña claro, claro, claro este home a vir de volta manifesta e dito no mismo sitio que líbrame, gracias señora por librarme desta esclavitud Claro, claro. Sí, sí. E o carruaxe que levaba cos foi tal os dona para facer unha capela. Aí empeza a devoción, ah. o milagre corre de un lado pa outro e se empeza a facer o santuario. Claro, o santuario claro. que se termina no ano 1886, me parece. Uh -huh. Ainda recente. Sí, sí, sí. E, e ainda, eh, bueno, se fai por etapas, como todos. E se fai con a torre sola, pero despois xa máis adiante no, no ano casi 1900 un paisano que había feito fortuna en América mandou facer outra torre sí, xemela, sí. por eso ten esas dúas enormes torres que uh -huh. vemos a pasar ¿no? uh eh, -huh. curiosidades desto se nos sentamos dentro da iglesia xusto no altar onde se oficia a misa uh -huh. hai unha arquetiña que ese esa arqueta, unha arqueta de, de, de lousa, de pedra, de a agua brotar xusto aí, o acuífero uh -huh. sale aí a agua. Eh. Entonces, bueno, pues é un sitio donde pasan pues, miles e milleiros de persoas e aí se eso, é, é, é o de esclavitude, pois xa quedou claro polo que é, polo de o que manifesta este homem. Líbrame, Señor, desta de esclavitud. esclavitude claro Eh, e ademais, a, a, a, a Virxe chamase así, a Nosa Señora claro, da Esclavitude. Claro, cando se fai, sí. cando se fai o, o santuario se lle pon eh, santuario de Nosa Señora da Esclavitude. Sí, sí. Por, porque, bueno, por, por, por, pues por sí, este sí. Su milagro, milagre que, deste de home que milagreira, milagrosamente se cura dunha enfermedade grave, no? Sí, sí. E, e o primer donativo que se fai é o carruaxe no que este home iba, porque non podía andar, estaba imposibilidade outro, dependente de todo, uh -huh. a vir de volta en unha falta carruaje, os bois e o carro quedan como donativo para intentar para empezar a facer unha capela aquí con esta pequena estatua que había ali, no? E dai empeza a devoción a ese santo e o milagre corre con a velocidade increíble e se fai o, o santuario que vemos actualmente, non? Que é un santuario reciente, pero que ten unha planta fermosísima, non? Uh -huh. Sí, a, ver, a, a verdade é que mm, ten moita devoción aínda hoxe en día, é, eh, sí, sí, sí, eh, sí, hai sí, moitos sí, peregrinos que se achegan solamente eh, eh, especialmente a, a visitar a, a Virxe da, Virxe da, da Esclavitude. Ademais é dos santuarios que sempre está aberto porque mm. ali, bueno, non sei se se feligreses, se panquendas e non sei que, sempre está aberto e ali hai unha persona que sella as credenciais dos peregrinos, mm mm-hmm. os que, os que non sepan, o mellor, mm-hmm. bueno, os peregrinos viaxan con a serie de pasaportes en que teñen que poñer un sellos, un testimonio de que pasaron por aí, ¿no? Mm-hmm. Claro, de aí, claro. aí o santuario sempre está aberto e hai un home ali que che sella o sello parroquial, che sella e da fe de que ti pasaches por ali camiño de Santiago, no? Claro, moitos, claro. moitos están están pechados, e é unha pena porque non podes disfrutar de ver a claro, obra, ¿no? Claro, claro, mm. claro. Bueno, un, eh, fantástica, fantástica anécdota e fantástica parte, colaboración ah, túa, de verdade. Escoita unha cousa, tamén fai unha festa. Me parece que eu te teño entendido porque estiven ali co, con noso amigo Masito, que Masito, Masito foi o, o representante, bueno, o, o noso correspondente de F que teña sí. tra, traballaba ali para nosotros. Bueno, escoita, eh, eh, eh, me parece que é o primeiro domingo de, de de, de agosto ou, de, ou, non, ou, ou de, de outubro ahora, mismo non me acordo, me parece que é agosto o 30 de agosto fixe, o ano pasado foi o 30 de agosto hasta o 7 de setembro que cando se fixe a novena e despois eh, a, a, a festa non sei se é en, en outubro ou non non, non sei, non me acordo no, como no, nunca me cadrou da festa o que si me cadrou é que un que é lambón, e non debería, porque hace que me as edades os médicos que dixo toda cousa de lambonada. Aí, <laughs> de, de Bran, xa a partir sí. da primavera, Bran, hai unha señora que pon unha churrería destas, un remolque que fai churros, claro. e, eh, e, eh, e eh, eu moitas veces, pois, caindo na tentación, para aí, e, e, e aquela muller fai un churros <laughs> fantástico, xa, dá unha doceniña de churros, e eh, veño camiño de, pola vella, pola carretera vella ata Pontevedra, que ainda queda casi unha hora de camiño. Ah, eh, porque hai moitas curvas, sí, sí. Pejando da abandonada de, de, de eu conoce eso, non sei se é interés, pero bueno, da, de, dentro da historia do, do, do camiño, pois, pues, claro, son moitos séculos de historia, non? Uh -huh. eh, eh, entonces hai, hai moitísimas curiosidades, claro. lendas, tradicións, e dixe, hombre, pois pues mira, unha esclavitude que, que é, é, é o arqueta realmente o que vaya que para verá que diante xusto do altar do altar hai unha de madeira levantas e miras salir e, e, e ves a fonte e ves a fonte que atravesa toda a igresia hai varios varios sitios que pasa eso pero sí. pero nada, unhas cantas tamén pero, pero nesta, bueno, pois pues, miras Nas uh -huh. outras non hai anquetas, sabese que estou acuífero ali, claro. esta se ve sí, sí. salir a agua ali, gurgullar, creo que a, sí. o nome que recibe ese... Burbullar, ese. sí, señor, sí. Pois, moitísimas grazas, Joan, que, que teñas unha feliz estancia aí nese, nese grande nese... evento que estás a facer. Terás que empregar varias máquinas para ta, para, <laughs> sí. para de, deixar constancia dese grande evento, non? Eu deño eh, porque... Ya ves preparado, da, seguro. no, unha das mozas que... Eh, unha, das diseñadoras que presenta hoxe aquí unha colección eh, amiga de toda a vida, cada vez que vai un sitio, dime, oye, vente comigo, pues vale. e, <laughs> e eh, eh, os amigos non se le pode matar. Claro que non. Sempre, pois, onde, pois, onde pois- se necesita, non? Pois nada, felicita da nosa parte dille que vai a ter moito éxito porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. <laughs> Vale? Vale, vale, pois veña. Teña. Un abrazo. Unha eh. perda grande, E preparamos algo para a próxima do camiño de onde se. Avisamos. Sí, señor. Veña. Boa, Boa tarde. tarde. Grazas. Hasta logo. Grazas. Gracias a ti. Despedimos a Xoan co, coa música que teimos xa que, que o noso técnico eh, especialista nestas cousas eh, sí. xa nos empezou a, a facer disfrutar dese traballo de uh -huh. Pancho Álvarez tan interesante. Vamos alá. Música